บุ๊กทูสี่สิบเก้า กีฬาสปอร์ตคุณออกกำลังกายไหมสปอร์ต j e s z ค่ะ ดิฉันต้องออกกำลังกาย ano potřebuji pohyb ดิฉันเป็นสมาชิกของสปอร์ตคลับ jsem členem sportovního klubu เราเล่นฟุตบอล hrajeme fotbal บางครั้งเราก็ว่ายน้ำ někdy plaveme หรือเราขี่จักรยาน nebo jezdíme na kole มีสนามแข่งฟุตบอลในเมืองของเรา V našem městě je fotbalový stadion. แล้วก็มีสระว่ายน้ำกับซาวน่าด้วย Je tam i plovárna se saunou. และมีสนามกอล์ฟ A je tam také golfové hřiště. ทีวีมีอะไรดู Co je v televizi? กำลังมีการแข่งฟุตบอลในตอนนี้ Teď dávají fotbal. ทีมเยอรมันแข่งกับทีมอังกฤษอยู่ Německo hraje proti Anglii. ใครกำลังนำ Kdo vyhrává? ดิฉันไม่ทราบค่ะ Nemám tušení. ตอนนี้เสมอกันอยู่ Teď je to nerozhodně. ผู้ตัดสินมาจากเบลเยียม Rozhodčí je z Belgie. ตอนนี้กำลังยิงลูกโทษ Teď se bude kopat penalta. เข้าประตูแล้วหนึ่งต่อศูนย์ Gól 1-0